Hatiku merayu rindu Kasihku padamu syadu Munajah hamba padamu mengharap Kasih sayangmu Hatiku merayu rindu Kasihku padamu syadu Munajah hamba padamu mengharap Kasih sayangmu Carilah ilmu mengenal Allah Tanamkan takut neraka Allah Semaikan harap syurga Allah Carilah keredaan Allah Rinduku ya Rasulullah Padamu ya Habib Allah Walau tak pernah bersuah cintaku Tetap membara rinduku ya Rasulullah Padamu ya Habib Allah Engkaulah buah hatiku Engkaulah kekasih Allah Alangkah indah peribadimu Tidak tergambar mulia akhlakmu Engkau lah Rasul pilihan Allah Bawa rahmat seluruh alam My heart is loving you My heart is just for you Knowing you, Allah I will try to get close to you My heart is loving you. My heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. Let us find a way to know our God. Feel the torches of hellfire. Think of pleasures of paradise. find a way to get Allah's love. Hatiku merayu kasihku padamu syadu bertemu Allah yang Esa menjadi idaman kalbu. Hatiku merayu kasihku padamu syadu bertemu Allah yang besar dan jauh di dalam kalbu.